paljenoj u Budi vjerni, vojska ponosno stojite islam skoču Bajte svjetlo, samo se Allaha bojte bez slabosti Vjerolomstva, bez slabosti Vjerolomstva, raspirujte Poslije čuje vaše glase Što potaču žar sve mira Srce nek se žarom kuje Nek propadnu kufra vrata Nek istina zacaruje Nek istina zacaruje nekim bude bjela vatra valjenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlom, samo se Allah bojte bez slabosti, vjerolomstva bez slabosti vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Ponosno joj širte krila, srčano se danas budi, non ste baklju njenu tamo, gdje se živi u zabludi neki stil caruje nek istina, za nek im bude bjela vatra, nek im bude bjela vatra, valjenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo, Samo se Allaha bojite bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte zoru mira, Naklonite, ne tugujte, ne plašte se i ne strepte duše, nek vam svjetlom trepte, srećom sebe obradujte. Prosuće se tama u hran, prosuće se tama u hran, zovu najveći Allah U zovu najveći Allah Hvaljenoj u puti vjerni Ko vojska ponosno stojte Islamsko čuvajte svjetlo Samo se Allaha bojte bez slabosti Vjero vjerom strast, bez slabosti vjerolomstva, transpirujte zoru mir.